zaista namaz velika i važna stvar u islamu. Namaz u islamu je kao glava na tijelu. Kao što ne može zamisliti tijelo bez glave, tako ne može se zamisliti islam bez namaza. Allah subhanahu wa ta'ala ga je propisao poslaniku sallallahu sallam kada je bio na nebesima u noći mi A sve ostale ibadete i objavio Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku sada selnem na zemlji što upuće na važnost, svjetost i počas namaza. Namaz je jedini rukn, stup koji, je, koji se ponavlja na dan pet puta i ne može se izostaviti ni u kojem slučaju. Osim za žene koje su u hajzu i nifazu. Namaz je najbolji, najbolja radnja i od najboljih dijela i najbolji, najbliži pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što je sam rekao u hadijskoj bilježi Buharija i Muslim, afdalu a'mali salati ala waqtiha. Najbolja radnja jeste namaz u njegovo vrijeme. Namaz je stup vjere, kao što je rekao poslan sallam u hadisu koji bileži Ahmed i Tirmidhi, a šeheh Albani rahmetullah aleyhi je rekao da je hadis sahih. Namaz je dokaz da je čovjek musliman i znak imana. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fe in tabu, wa aqamu salate, wa in tabu, wa aqamu salate, وآتوا زكاة فإخوانكم في الدين Ako se oni budu pokajali i molitu obavljali i zeka davali, braća su vam povjeri. Braća su vam povjeri. To znači, braćo, Ako neko ne obavlja namaz, nije nam brat povjeri. Namaz čuva od nifaka i znake iskrenosti. Kao što je poslani Isao 7 rekao u hadisu koji prenoši Ahmed i kaže šeh Albani rahmetullahi aleyhi na hadis sahih. Ko klanja 40 dana u džematu stižući na prvi tekbir sačuvanje od dvije stvari – sačuvanje od vatre i nifaka u značenju hadisa. Namaz je naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala kao što kaže wa aqimu salata li zikri. Samo se meni klanjajte i molitvu obavljate da bih ti uvijek na um bio. Namaz diže na velike stepene i oprašta grijehe kao što je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam u hadithu koji bilježi Buharija i Muslim šta mislite kada bi pred vama pred vratima nekoga od vas bila rijeka u kojoj bi se on kupao svaki dan pet puta da li će to kupanje ostaviti nekakvih njegovih prljaštine nekakve njegove prljaštine odgovorili su ashabi da ne, To je sličnost obavljenih pet dnevnih namaza s kojima Allah subhanahu wa ta'ala briše čovjekove grijehe. Namaz je braćo, braćo pobjeda i uspjeh za one koji ga obavljaju. Jer će prvo, <laughs> što jer će prvo biti pitan za namaz. Kao što je rekao poslanje Salem u hadisu koji bilježi Tabarani i šeha Alban rahmetullahi alaihi rekao je da je hadis sahih. Prvo, sa čime će se obračunavati rob na sunjeme danu, jeste namaz. Pa ako bude ispravan, bit će i ostala djela. A ako ne bude, neće ni ostala djela, u znači hadisa. Namaz je dio od zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala. Rekao je Mugirate ibn Šu'ba radijallahu anhu. Klanjao je poslanik sallallahu alaihi wasallam dok mu nisu natekle noge. Pa mu je rečeno po, oprosti, oprošćeni su ti oprostio ti je Allah bivše i sadašnje grijehe. Pa rekao poslanik sallam za da ne budem zahvalan rob Hadis bilježi Buharija i Muslim. Namaz je spas od šehvi, strastri, odvraća od razvata i od svega što je ružno, kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna salati tenha ani fahšaj wal munker zaista namaz odvraća od razvata i od svega što je ružno no kul gala stanu stakrotu Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah Ja tariku salat. Ja, Tariku Salah, o ti koji ostavljaš namaz, o ti koji ostavljaš namaz, šta ti je ostalo od Islama, a ostavio si namaz, Za ne znaš da je on stup vjere? O ti koji ostavljaš namaz, Za ne znaš da na nebesima i na zemlji sve čini seždu Allahu subhanahu wa ta'ala, osim tebe. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na zemlji Allahu klanjaju, a i sunce, i mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi. A mnogi i kaznu zaslužuju. Suratul Hajj, 18. jaje, to znači ako ne budeš klanjao, ti si od onih koji zaslužuju kaznu, kao što Allah Svanta rekao, a i mnogi i kaznu zaslužuju. O, ti koji ostavljaš namaz, zar ne znaš da onaj ko ne klanja ili ostavi namaz, da je kafir. Ko ne klanja ili ostavi u budućnosti namaz, da je kafir. Kaže poslani Selem u hadijskoj bilješi muslim, između čovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza. O ti koji ostavljaš namaz u džematu, za ne znaš da je to osobina munafika? A ko su munafici osim nevjernici? Hadis koji bilježi Buhari je muslim. <coughs> Na, najteži namaz munaficima jeste jacija i sabah. A kada bi znali kolika je njegova nagrada, dolazili bi pužeći. Pa šta misliš, dragi brate, ako dolaziš jedan put na, na dan u, u, u džemat, ili sedmično možda, po koji put, ili ne udubila samo na džum, kakav je tvoj stav? O ti koji ne klanjaš, Za nisi čuo da su munafici klanjali namaz, ali nisu bili iskreni u tome. A ti ga nikako ne klanjaš u džamatu. Ili malo. O ti koji ostavljaš namaz, zar ne znaš da onaj ko ostavi i kindiju namaz, poništavaj mu se djela kao što je rekao poslani sallallahu alaihi wasallam u hadijskoj bježi Buharija, men tereke salat il asri habata ameluhu ko ostavi namaz i kindiju poništavaj mu se dijela O ti koji ostavljaš namaz za ne znaš da onaj ko ostavi namaz teškim životom će živjeti uvijek u problema nikako da se smiri kaže Allah subhanahu wa ta'ala a onaj ko okrene glavu od knjige moje taj će teškim životom živjeti i na sunjem danu ćemo ga slijepo oživjeti. Gospodare moj, reći će, zašto si me slijepo živio kad sam imao vid? Evo zašto reće on, Reći on dokaze naše. Dokazi naše su ti dolazili Ali si zaboravljao. Pa ćeš danas. Pa ćeš danas. Ti isto tako bi zaboravljen. Teško se tebi. Teško se tebi koji ostavljaš namaz. Kako ti prolazi život. Kako ti prolazi život a srce ništa ne osjeća. Potrebu za Allahom vjerom. Kako ćeš izaći sa dunjalka? A nisi osjetio slast i badeta. ne znaš da ovaj život teža koji živiš ništa ništa nije tako živiš? Da to nije ništa? Šta će tek čeka? Vidjet ćeš, ne budeš li Allah bio pokoran, namaz obavljao. Pokaj se, pokaj se prije što ođe smrt, pa ni Allah na seđu. Braćo, ne zaboravimo, ne zaboravimo, da čovjek ne ostavlja vjeru tek tako lako. Nego počne da ostavlja dobra djela. Emanete neće da uzima na sebe. Oslabi mu iman. To kad ovih da ostaje namaz. Braćo, paste se. Treba da povećamo naša djela. Da nas sina poveća. Da na, naš namaz očićamo kada ga klanjamo. Pogotovo, braćo, poštane sestre, obratite pažnju našu djecu. Obratite pažnju našu djecu. Slušajte šta kaže Allah i poslanj srlem. Poslanj se rekao da se od sedme godine budućavaju namazu. Jedno od toga je da ga dojaš u džemat. Da ga bude obavezan da zna da mu jeste u džami u Allahovoj kući. molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grije da nam sačuva naš iman i poveća da prezremo kao mu'mini muslimani وهذا هو صلى الله عليه وسلم